Muscoi purigas la atmosferon. Muscoi estas aparte VALORE purigantoi de la atmosfero. Ili ensorbas carbonon en pli granda quanto ol SURTERE medioi ne havantai muscan covrajon. La diferenzo atingas po 6 miliardoi da tunoi da carbono en ciu iaro, LAO informo de seriosa scienza revuo Nature Geoscience, ca tiu quanto respondas al pli ol ses iaroi da tut mondai elgetoi de carbono pro elusado de la grundo. Ciel ciu vegetajo, muscoi captas per fotosinteso carbon dioxidon. Tio favoras la malpliigon de la varmiga forceia efico kiu influas la mondan klimaton. Por plenumi tion esploron, pli ol quindec sciencistoi en la tuta mondo calculis che la surfazo de la tero occupata de tiu vegetajo atingas areon de pli ol nau milionoi da quadrat kilometroi, quio egalas prescal al la territorio de Cinuio oni collectis muscon el cent dudec tri ecologiae sistemoi en ciui continentoi, el Australia deserto, el glaciae regionoi en Antarcto, el arbaroi, campoi cae pasteioi, el sovageioi cae el urboi. Muscoi estes curiosae vegetaloi, ili appartenas a classo briofitoi, cun la aparta traito che ili ne enhavas lignetsain, malmolain histoina. Ili estas la unuae plantoi quiui ec crescis sur la tero en pratempo antau prescau quincent milionoi da iaroi. Ili estas aparte gravae en locoi quie vasculae plantoi ne povas vivi. Ili etendigas sur la grundo de arbaroi cae campoi, cae sur arbo truncoi cae stonoi. Existas almeno dec du mil specioi de tiei vegetajoi in ciui continentoi. Oni calculas che la quanto da muscoi sur la tero estas ec pli granda ol gis non observite. Cetiu studajo emfasas la neceson che oni protectu la grundoin kie vivas muscoi. Oni devas pli attente pristudi tioin antic vegain plantoin, kiu estes tre sentemai pri mediae Oni iam el trovis decoin da manieroi per kiui muscoi favore influas la grundon cae aliaen plantoin. Ili exemple favoras la microclimaton de iui ecosistemoi cae la stabiligion de humidezzo cae de temperaturo. La quanto da carbono cion ili ensorbas il la atmosfero helpas la crescadon de naibarei plantoi. En muscae grundoi trovigas plida nutrajoi ciel nitrogeno, fosforo cae magnesio, crom pli forta enzima activezzo. Citio ocasas, char en muscae grundoi trovigas plida microboi, fungoi, cae aliei vivuloi, seque plida organica materio. Citio novas scienza esploro, estas do valora contribuo al pli bona cono de la protectenda natur medio.